Dobro, znači taktika koju primjenjujem je vrlo jednostavna Ančice, evo, za nove ljude uzmi dioptriju, molim te I u njemu, ako ima novi Znači, ja vam iznosim temeljne principe ili zakone iz riječi Bože I onda vam usput dajem primjer kako to radi kroz ova svjedočanstva kad vam dam svjedočanstvo nije zato da bi vi rekli kako sam ja super Nego da bi vidjeli da to radi Ako radi u slučaju jednog a s obzirom da Bog nije pristran Onda to radi u slučaju sviju Ako poprate upute koje su riječi Božoj Znači, iznimno je važno Da svatko sa sobom riješi Ne emotivna Ne zato što mu netko drugi rekao ne zato što su mu dida i baba tako vjerovali Nego on sam sa sobom Da je riječ Božja istina Jer sve ovo dalje je utemeljeno na tome Ponovo govorim Danas ima živi primjer na jednoj intervenciji Vi ste potpuno bespomoćni U, svatko, u svakoj životnoj bitci Ako ste prepušteni sami sebi Svojoj snazi i svojoj pameti a to je svaki čovjek Koji živi mimo onog što riječ Božja govori I odvojen od Isusa Krista Molitva vas neće spasiti Niti će vas očuvati Molitva je pomoćno sredstvo Ali nije dovoljna nepribližna. približna Ne znam da li ste to primijetili Ali kad onaj koji je pozvan u Kristovu vojsku a to je svatki koji vjeruje Odmaj u ratu Kad on obuče svu opremu Božju To su Efežani 6.13 do 17 Onda ide molite Ne ide prvo molite Bez opreme Božje Jer neće ti molitva ništa vrijediti Imaćeš neki rod ali on sasvim izvjesno neće biti rostruk a kamoli stostruk Dakle, iz početka kad obučemo svu opremu Božju A radimo na tome Jer dijete Božje ima svu opremu Božju Onda tek ide molite Svakovrsnom molitvom Ili svakom vrstom molitve Vođeni od strane duha To je pravilan prijevod grčkog teksta Tamo piše u duhu, ali to nije pravilno Vođeni od strane duha jer imate različitih molitvi koje se primjenjuju u različitoj situaciji Ja sam neki dan na opet drugoj intervenciji gdje mi jedna draga žena Dovela svoju kćer Iako je njoj trebala pomoć e, I onda sam ja njoj dajući joj primjer Kako ona radi krivu stvar Bez da razmišlja Rekao ovako Zamisli da ti kćer dođe I da kaže mama pašću iz matematike Jel bi ti počela molit zdravo Marija Ili bi joj možda pozvala instruktora iz matematike ili bi možda počela deset put oče naš molit Instruktora iz matematike To je samo mudro Tu ne trebaš imati jako probuđen duh Da bi znao da njemu treba ili njoj instruktor iz matematike Ili kako se zove Nastavnik iz matematike To je isto tako i u životu Velika većina vjernika je potpuno nemoćno A ja ću vam reći točno zašto su nemoćni jer kad dođu krize života One dolaze svima I stalno Jer mi smo na neprijateljskom teritoriju Ako smo vjernici Jer sav svijet je pod zlim Prva Ivanova 5.19 I u njemu nema ničega što od Boga pametnog Prva Ivanova 2.15 do 17 i ako ste Kristovi, sasvim izvjesno vas svijet mrzi Po Ivanu 17.18 Znači, nemojte se misliti da će vam biti u svijetu super no, kad ste u tim krizama života Vi imate sve, svo potrebno oružje Ako ste pametni A to znači ako imate misao Kristovu Inače niste pametni Samo je jedan pametan A to je Krist Isus On je naša mudrost I ako nemamo njegovu mudrost Onda niste pametni jer vam je onda na pameti što je ljudsko, a nešto je Bože, A to znamo po Mateju 16.23 Da je pod utjecajem zlog Kako je Isus jasno pokazao Petru Prema tome, kad dođu krize života Ako vi počnete molit' budi volja tvoja Vi ste u totalnom porazu cijelo vrijeme Tako se ne moli nego se spozna koja je volja Božja A to se radi u međuvremenu Jer muda ratnik se sprema za rat u miru Stoga mi moramo proučavati riječ Božju I spoznat koja je volja Gospodnja To je direktna uputa To su Efežani 5.17 I to su Kološani 1.9 i onda kad znamo koja je volja gospodnja Onda nema što moliti ako bude tvoja volja Nego se ponašaš u skladu s njegovom voljom I onda si u pobjedi Vi to ne možete i nećete moći napraviti Ako nemate svu opremu Božju a oprema Božja broj 1 Vam je opasač istine To znači morate biti u njegovo riječi koja je istina kako jako mali broj ljudi uopće čita riječ Božju Uopće to ne smatra za riječ Božju Čitaju sve samo ne riječ Božju Zato je situacija takva u njima i oko njih Oni nisu nadmoćni svakoj okolnosti Kako kažu Rimljani 8.35 do 39 I nadmoćno pobjeđuju po onome koji ih uzljubi Nego su što više u svakoj situaciji podvijena repa Danas ćemo završiti onu sedam Onih sedam koraka ili sedam svjesnosti djeteta Božeg Od kojih je zadnja ime Isusova To znači, konkretno, vlast ili pobjeda po imenu Isusovom Ili po Isusu Mi, ako smo istinski vjernice Imamo u sebi Krista Isusa Ne moramo nigdje ići iz vikenda u vikend po Isusa On je u nama i onda po njemu ili on kroz nas Nastavljamo činiti što Isus započeo činiti Pravilan prijevod dijela 1.1 A to je uništava dijela džavolja Po prvoj Ivanovoj 3.8 To opet nismo sposobni Ako ne znamo Znači koja su naša prava I povlastice i obaveze A to ne možete znati Ako ste krivo podučeni to možete znati samo Ako uđete u istinu Ili riječ istine pročitate Evanđelje koje je Bog osobno dao po Kristu Pavlu po Galačanima 1, 11 i 12 I onda vidite što vam je to osigurano na križu Od strane Boga Oca u Kristu Isusu Zapečačeno krvlju Potpisano na zakonskom dokumentu koji se zove Novi Zavjet Oporučno pismo I onda vidite na koji način to trebate početi uživati Uživati znači ući u nasljedstvo jer čisto gledano ovako ljudski To bi bila znači uvreda za ono koji je ostavio nasljedstvo Da je nas totalno nebriga što je on nama ostavio I da ne živimo dostojno toga, jel tako? To bi bilo i ovako Kad date nekome nešto mu poklonite I on to baci, kako bi se vi osjećali? Nikako E, ali to rade zove vjernice Svaki dan, sa svakim darom milosti Koji je uručen u Kristu Isusu koji je uručen u Kristu Isusu Prema tome treba se upoznati s onim što nam je uručeno besplatno u Kristu Isusu Jer ima stvari koje su nam uručene besplatno I onda mi moramo vidjeti što nam je to uručeno u Kristu Isusu besplatno I onda znači po tom istom Kristu Isusu uživate stvari i onda sam vas upućivao i stalno ću vas upućivati kako se to postiže, ta svjesnost I kako se onda to u životu primjenjuje Da bi onda polučili rezultate o kojima govori Sveto Pismo u rastućoj mjere jer nitko se nije rodio savršen Nitko kad je primio Krista nije savršen nego beba Ali treba rast Svi znamo da mala beba raste Ona ide šest put dnevno na cicu Stalno nešto uzima, cucla I onda raste, jel tako? Pismo kaže jasno i glasno Da mi moramo kao male bebe Žudjet Za nepatvorenim mlijekom riječi Bože Da uzrastemo To je prva Petrova 2.2 to vam nitko namjesto vas ne može napraviti To se ne morate nadat da ćete dobiti Preklinjat njega da vam da jer to tako ne funkcionira On je povukao svoj potez na križu Nešto je napravljeno I poslao vam je poruku Da je to vaše Ti ga nema što preklinja da ti to da Kukat zapomaga da ti se smiluje Već je sve napravljeno Već je sve napisano Već je sve proglašeno Na tebi je da to pročitaš Da popratiš upute I počneš uživati Jel' tako ili nije tako? Sasvim izvjesno Prema tome, već smo rekli, ponovo ćemo ponoviti Sve ovo stoji ili vrijedi Jedino ako vi znate 100% bez ikakve dvojbe Da Bog nikad ne laže I da je to njegova riječ To je dostupno zdravom razumu Ja znam da nije svaki razum takav Dostupno je zdravom razumu Da ako se zove riječ Božja Da ju je Bog izgovorio i onda je uputno zna da taj Bog nikad ne laže To je Titu 1.2 Zato dijelimo te dioptrije To znači nije ideja koja je prazna To je ideja koja je bremenita značenjem Doslovno vi to vidite kao dioptrije Znači ne kako inače gledate i mislite Nego kako piše tu Tako trebate gledati u ono što piše Bog nikad ne laže To je lijeva dioptrija Njegova riječ je istina To je Ivan 17.17 17. On je vjeran, ispuni svako svoje obećanje Ne neko On nije kao čovjek To su Hebrej 10.23 On nije kao čovjek pa da bi rekao Pa onda porekao Nego što on kaže bude Što ja obećah ispunih Brojevi 23.19 Znači nema greške i ako s tom dioptrijom čitaš obećanje I onda znaš, imaš uključeno u svoj mozak koji do, do tad nije radio kako treba Ali sad radi, radi Kristovom mudrošću Onda kažeš, aha, ako je obećao To je to, amen, odo ja u skladu s tom riječi žive Držim ga za riječ I dam mu priliku da potvrdi riječ On mora potvrditi riječ ako se ona hoće u našem životu obistiniti Ali ne može potvrditi ako stoji u kesici A kesica u ormaru Kesica je ova Biblija A unutra je sjeme jer sjeme je riječ Božja I ako hoćete imati paradajz na stolu Vi morate izvaditi sjeme i posaditi ga u zemlju Ako to ne napravite U dobru zemlju vašeg srca Neće se ništa dogoditi ne da vas Bog Otac ne voli Ne da je to njegov križ Nego ste jednostavno promašili cijelu priču Zato kaže, to je peta stavka To je dioptrija s kojom gledamo sve što piše to je Ezekiel 12, 25 i 28 Ne do 28, 25 i 28 Što ja, Gospod, rekao rekoh Sve će se dogoditi Jednostavno sve Ne nešto, nego sve I to ima dovoljno primjera u Novom Zavjetu Da se vidi da se stari ispunio I to ne odoka, nego direktno U, u zarez Znači, ne šali se Što on kaže, bude i on je to pokazao kroz cijelu povijest Izraela Ne, nije davno ni jedno lijepo obećanje Mojsiju A da ga on nije ispunio Po prvim kraljevima 8.56 Znači, ni jedno nije dao, a da ga nije ispunio A kamoli neće nama Sinovima Božim Izrael je bio sluga Nisu mogli bi sinovi Boži To važi za kćere Zato što još grijeh nije bio dokinut Prema tome bile su sluge Božje Svako Božje obećanje prema nama ili izjava ili tvrdnja Jest da da, s njegove strane da Ali ako hoćete da su u vašem životu obestini Mora biti naš amen Naš amen Naš amen po Kristu Isusu njemu na slavu Drugim Korinčanima 1.19.20 To jednostavno mora biti program vašeg kompjutera I ako je to ubačeno u kompjuter Onda ide drugih sedam I druga dioptrija Praktična primjena u odnosu na ono što piše jer ono što piše Bog Otac govori meni osobno sad Mene se tiče Znači, ako On kaže Oni koji vjeruju mogu polagati ruke na bolesne I oni će ozdravljati To meni govori I ja pokazujem nevjeru Ako ne polažem ruke Inače ne vjerujem Vrlo jednostavno Kratko i jasno Kratko i jasno i onda kaže Bog Otac jest ono što za sebe kaže u svojoj riječi da jest jer on ne laže ako je moj otac, onda je moj otac I ako je moj otac svemogući Boga jest Onda se ja nemam što brinu za sutra Jedan od blagoslova, jako dalekih za ljude današnjeg vremena Je na hebrejskom Jehova Jire Ili Gospod je moj obskrbitelj On se brine za mene, ja se nemam što brinut Neka vaša jedina briga bude Da svu svoju brigu prebacite na mene to je jedna obrada kroz proroka jednog prve Petrove 5.7 koja kaže svu svoju brigu prebacite na njega i on se brine za vas ili on će se pobrinuti. Neka vaša jedina briga bude da svu svoju brigu prebacite na mene. Jer dok ti držiš brigu ne može se on brinuti. Dok ti držiš ovako on ti ne može na silu uzesti. Prema tome, jedna od tih pogodnosti Ako doista znaš da On jest tvoj otac A ne samo da blebećeš oče naš iz dana u dan po tisuću puta da staneš na oče i razmisliš što to znači Jez da ti Otac svemogući Bog I ako sam ja dijete tog Oca Za što da se brinem? Ja se, vidite, ne brinem Ni za sutra, kamoli za preksutra ja jesam ono što On kaže u svojoj riječi da jesam On kaže da sam njegovo dijete, jesam On kaže da sam pravednost Bože u Kristu Isusu, jesam Mogu ne znam koji doći sveci, svećenice, Časne, predsjednik države, predsjednik nogometnog kluba Predsjednik uprave, predsjednik grada Što god on može govoriti Ja jesam ono što on kaže da jesam Ako njih šljivi što oni misle I taj bi stav vi trebali imati Vi bi trebali ispovjeda što riječ Božja govori Jer ispovjed na grčkom znači reći ono što piše Di piše u riječi Božoj I tog se drža čvrsto to je bila treća, na drugoj strani Četvrta Bog moj Otac ima ono što kaže u svojoj riječi da ima I ja imam ono što On u svojoj riječi kaže da imam I onda šesto i sedmo On može napraviti ono što u svojoj riječi kaže za sebe da može napraviti On može napraviti Na ovoj misiji sam odlučio moliti za ljude pomazivanjem uljem to vam je Jakovljeva 5, 14 i 15 Ako itko od vas bolestan neka zove starješine crkve i oni će, ga, oni će se moliti na njime Mažući ga uljem u ime gospodnje Pazi sad ovo I molitva izgovorena s vjerom Će iscijeliti bolesnika Riječ je sozo I Gospod će ga podignut Neću ga ja podignuti Zamisli da ga ja moram dizati I Gospod će ga podignuti Hvala ti oče Tva riječ je istina Tva riječ je prema nama velika istina Ti si vjeran svoj I Odo ja sretan Zamisli da ga ja moram podignuti i Gospod će ga podignuti Ako je počinio neki greh, bit ćemo oprošteni Jel' tako piše? Sasvim izvjesno Jel' to piše u knjizi istine? Pa onda se ponašajmo u knjizi istine kako piše I ja mogu napraviti, to je sedmi, drugi, onaj stupac, sedma stavka Ja mogu napraviti ono što On u svojoj riječi kaže za mene da mogu napraviti i sad s tom dioptrijom uđemo u takozvano Pavlovo evanđelje što je evanđelje dano Pavlu direktno objavom Isusa Krista On ga nije čuo čovjeka ili naučio A dano mu je da crkve objasni što je Bog Otac Sad opet pet stavaka Što je Bog Otac napravio za nas u Kristu Isusu na križu Broj dva što je napravio nakon što smo mi povjerovali u njega po svom duhu u nama kroz njegovu riječ Broj tri Što smo mi na osnovu toga za njega I što je on na osnovu toga za nas Broj četiri A ovo bi trebali svi dobro četvorku proučiti Što je Isus Krist danas Za nas u njegovoj sadašnjoj službi Je li Isus možda neaktivan Je li on možda nešto radi Onaj koji je rekao da nam je sva vlast na nebu i na zemlji I ja sam s vama uvijek Sve dane do kraja ovog razdoblja Jel on možda nešto radi ili, ili, ili možda sposoba nešto napraviti Jel on možda može nešto napraviti Ili trebamo tražiti ljudske ruke Za koje kaže prorok Svaka ljudska ruka je prekratka Prekratka Hoćemo se mi uzdati u njega Jer kaže pismo jasno i glasno To su Rimljani 8.11 Svaki koji se uzda u njega On se sa svim izvjesno neće postidjeti Sasvim izvjesno se neće posti Ali ja vidim oko sebe ljude ne zanima što piše One ne stoje na onome što piše Ne grade svoju kuću života na riječi koja je življena Nego na ko zna kojim naucima I onda se čude kad su im kuće srušene I onda ptužuju njega Da im je on dao taj križ Sasvim izvjesno nije Ja ću vam reći jedan stih, to vam je Izaja, 40, Izaja 53 4 i 5 Pazi sad ovo Znači on kaže tamo da je Isus Krist uzeo naše bolesti i ponio naše bole Dok smo radi naših grijeha njega izbiše Pazi sad ovo Mi smo smatrali da ga Bog bije kažnjava, ali to nije sad ovdje bitno I pazi sad ovo Rade našeg mira Kazna pade na njega Čekaj malo I ja sad pričam s jednom osobom Koja je krivo podučena I ona kaže da, ali Isus je patio nije bio miran i ona računa da onda moram ja Ne, pismo kaže da je on patio Da ja ne moram patit Da je on bio bolestan Da ja ne moram biti bolestan Da je njega boljelo da mene ne mora I da je on primio kaznu Da ja mogu naći mir I zato kaže da je on moj mir Krist Isus je naš mir Jel tako piše? Efežanima 2.14 Sasvim izvjesno Ivan 14, 27 i 16, 33 Ja vam dajem moj mir Ne kao što vam ga svijet daju U svijetu imate patnju, u meni imate mir Ali budite sretni jer ja sam nadvladao svijet Jel razumijete ovo? Prema tome mi se ne bi trebali uzdati u ljudske riječi U ljudske nauke U ljudske tradicije Nego ići vidi za nas same osobno što piše Jer ako se uzdajemo u ljude a ne u njega Normalno da nam ne ide Da vam pročitam neke simpatične stihove Pazi ovo, Jeremija 17.5 do 8, ja mislim, je Ovako veli Gospod Proklet čovjek koji se uzda u čovjeka Na čovjeka se oslanja Čije se srce odvraća od Boga Sasvim logično a mislim, ako se uzdaš u Boga, što će ti Mislim, ko će normalno ići pita ljude za pomoć, a uzda se u Boga ako se uzdaš u ljude, očito te ne, ne poznaješ Boga ili se ne uzdaš u njega Nema druge opcije on je kao grmu postari On ne doživi da mu je dobro On stoji u suhoj pustinji U slanoj zemlji u kojoj se ne stanuje Hoće reći njimu neko stanje A ide i drugo Blagoslovljen čovjek koji se uzda u gospoda Kojem je uzdanje gospod Pazi sad On je kao drvo posađeno kraj vode kojeg potoku pruža svoje korijenje Ono se ne treba ništa bojati kad dođe žega Njegovo lišće ostaje zeleno U sušnoj godini nema nikakve potrebe Ne prestaje donositi plod Hoće reći, ne utječe situacija u državi na njega Isto tako mudre izreke 3.5 kaže Uzdaj se u gospoda svim svojim srcem A vi čitajte riječ, riječ riječ Isto vam dođe, on je isto značan s time Uzdaj se u riječ svim svojim srcem I nemoj se uzdavati u svoju vlastitu pamet Ili u pamet nekog drugog Znači treba obnoviti um prema onome što piše u riječi Božoj Ako ćemo imati rezultate koje nudi riječ Božja A to su najpoželjniji rezultati I onda peti stavak O čemu govore Pavlove poslanice Na što se mi moramo fokusirati kroz ovu dioptriju Jest što ja mogu S obzirom na to što je On napravio u mene S obzirom na to da On prebiva u mene I s obzirom na to da se On želi izraziti po mene Što ja mogu Danas o tome govorimo Što pismo koje nikad ne laže Kaže da dijete Bože može i treba napraviti Po primjeru Isusa Krista Čiji je ono baštinik Subaštinik i Boži baštini Po Rimljanim 8.17 Što ja mogu napraviti? Jer kaže pismo Prva Ivanova 4.17 Kakav je On na svijetu, takvi smo i mi na svijetu on kaže u Ivanu 14.12 Djela koja ja činim i vi ćete činiti I veća djela Jer ja idem kocu Što ja mogu Što On kroz mene može napraviti Danas o tome pričamo Jer dijete Božje je svjesno Evo, mi se zagrijavamo Dijete Božje je svjesno sebe Svjesno je svog porijekla Svjesno je svog zadatka I svjesno je svog cilja I ne živi ko muha bez glave Nego smjerno I onda smo vam dali one papire U njegovom prisustvu Sa, moćnih, sa moćnim istinama Koje pozivaju na dublju meditaciju Dok to ne postane naša svjesnost i tamo piše opet broj 1 Najvažnije je znati da je riječ istina Onda broj 2 Da smo otkupljeni po Kristovoj krvi To znači izbavljeni iz vlasti tame Da više ne pripadamo Sotone Da pripadamo Kristu Isusu da Sotona više nema vlasti nad nama Kroz grijeh i osudu zbog krivnje radi grijeha Jer sad smo pravednost Božja u Kristu Isusu Sad smo djeca Božja i po Kristu Isusu imamo vlast nad, nje, nad njime Ali samo ako smo istinski U svoj zbilji Po riječi Božjoj Jednom zauvijek donijeli odluku da Krist jest Moj gospodar Tu počinje kršćanstvo Tko to nije napravio On nije Kristov Prema tome Rimljani 10, 9 i 10 kažu Ako ustima ispovjedaš Što znači kažeš na glas ono što piše Da je Isus Krist tvoj gospodar Ne moj, pusti mene, moj jest I u srcu vjeruješ što pismo kaže o onome što On napravio za tebe na križu Ili ti ga cijelom etapom puta Od križa do groba i do uskrsnuća Onda hoćeš biti sozo Ili spašen, izbavljen, iscijeljen I kasnije očuvan od sila zlog Koje stalno napadaju Jer srcem vjerovat opravdava U što? U ovo ali nije teško srcem vjerovati u to Ako znamo da je to istina I da je to Bog izgovorio Zato vam to toliko Onda nije teško vjerovati ne moraš se lomiti u svom razumu pokušava to shvatiti Jer to je što kaže Nemoj se uzdati u svoje vlastito razumijevanje Nego se uzdaju njega Svim svojim srcem Ako on kaže da je istina Onda je istina Ti to možda ne razumiješ I nećeš razumjeti većinu stvari odmah Neke hoćeš kasnije Ali vjeruj Jer mi se spašavamo po vjeri A ne po razmišljanju Po Efežanima 2.8 Prema tome Srcem vjerovat opravdava A ustima ispovjedat sozo Spašava, iscijeljuje, to je grčka riječ Izbavljuje i čuva od zlog Onda smo nakon toga Isto tako govorile Što se dalje događa Znači, dijete Božje Pripada Bogu Otcu Više nema starog gospodara kojim je služio zato što je vršio njegovu volju U ropstvu njemu i tijelo I svijetu nego služi, služi pravednosti do posvećenja po primjeru Krista Isusa i po njegovoj riječi i on živi bez krivnje, bez osude zato što ga Kristova krv Broj jedan čisti od svih grijeha prije To se zove otpuštanje grijeha I onda od svakog propusta kasnije Jer odmah dođe k njemu Odmah mu kaže što je napravio Jer ga duh upozorava I njegova ga krv čisti od svake nepravednosti A on je vjeran i pravedan i oprostit će mu grijehe To je oprost Po prvo Ivanovo 1.9 i onda on živi dignute glave I ne može ga Sotona držati u šaci Jer on te drži kroz grijeh krivnju grijeha i osudu Zato kaže Rimljanim 8.1 Od sad nema više nikakve osude Za one koji su u Kristu Isusu I onda smo govorili Da je On po svom duhu u nama Kao u svom hramu, u svom tijelu Preciznije reći tijelo Hram ne daje dovoljno intimnu dinamiku Jer je naše tijelo njegov hram To i kaže, jel' tako? Prvim Korinčanima 6.19 i 3.16 Naše tijelo je hram, pusti hram Hram hoće reći kao što je nekad u židovskom hramu bio kopčeg saveza Gdje je bio Bog jer nije mogao biti u židovima zbog grijeha Ali on više nije u hramu nego u nama kao u svom hramu Prema tome, mi smo njegovo tijelo On je naša duša On je tu u mene krest nada slave Po Kološanima 1.27 Prema tome u drugim Korinčanima 6.16 Ja ću prebivat u njima i hodat među njima Ili ti ga hodat u njima Zajedno sa njima i oni će biti moj narod, a ja Bog njihov I kasnije kaže, bit će mi sinovi kćeri A ja njihov otac, kaže Gospod Bog svemogući 18 stih Prema tome treba razviti svjesnost da je On u meni On koji je svemogući On koji ih je nadvladao križem, pobjedio I izvrgao ih javno ruglo i u pobjedničkoj povorci za sobom ponio po Kološanima 2.15 On je u meni, oni su poraženi oni su poraženi, ja se moram ponašati kao da su poraženi I to kaže pisma Dječice, vi ste od Boga, govori dječice Ovoj koji su svjesni da je riječ Božja istina Ovi koji su svjesni da su otkupljeni, da je Kristova krv plaćena Ovi koji su prenešeni u kraljestvo Kristovo Kraljestvo Sina ljubavi njegove Oni koji su svjesni da su pravednost Božja, ne svoja Oni koji su svjesni da je Bog Otac u njima po duhu svetome Oni koji su svjesni da žive u zajedništvu s njim Jer ne mogu drugačije kad On u njima, a oni u njemu On kaže, dječice, vi ste od Boga I vi ste ih nadvladali, gori o zlim duhovima jer jači je onaj koji u vama Nego onaj koji u svijetu Di on u meni Znači onaj koji u meni jači je Ja moram živjeti u toj svjesnosti Je li vi vidite razliku u svijesti Iz ovog što vam ja govorim Od normalnog stanja svijesti Ali ovo je svijest na koju nas on želi podići Ona želi podići na ovo stanje svijesti Isto tako kaže mladići Prva Ivanova 2.14 Ja pišem vama mladiće I vi ste nadvladali zloga tako smo ga mi to nadvladali, Ivane? Jer riječ Božja prebiva u vama Koja riječ? Pa ova što govori da sam ga nadvladao Očito ja nemam osjećaj da sam ga nadvladao ne sam vidio kako sam ga nadvladao ali riječ kaže da sam ga nadvladao A ja vjerujem riječi Ja živim u skladu s riječi Ili na svjetlu riječi jer riječ, a ne moja pamet Je svjetiljka mojim stopalima I svjetlo na mojoj stazi po psalmu 119.105 Jel tako? Ja moram živjeti na svjetlu riječi I onda sedma svjesnost Fantastična svjesnost Je svjesnost Da je vjerniku A vjernik je onaj koji vjeruje u Krista Isusa po kome, po, u kojemu po vjeri krist živi u srcu I koji živi u ljubavi Božjoj Kako je pokazano u Kristu Drugi nisu vjernici Po uputama iz Efežana 3.17 do 19 Taj vjernik ima ime Isusovo Iste sekunde kad postane vjernik Iste sekunde to ne ovisi o njegovom savršenstvu Međutim, njegov učinak Ovisi o njegovoj zrelosti I tome u kojem stupnju on u vjeri I ljubavi koristi to ime Ali ga može odmah početi koristiti I odmah može početi rast u vjeri u ljubave Prema tome, sedma svjesnost Djeteta Božeg jest ime Isusova Ime Isusova jest kao da Isus stoji na licu mjesta i On čini ono što će vjernik napraviti po njegovom imenu i po njegovom duhu koji je u njemu To je kroz njegovu riječ Prema direktnim uputama iz riječi Znači, kao što je krist, sjećate se Bio naš zastupnik u svakoj etapi umiranja za naše staro ja u grijehu Pa smo mi bili raspeti s Kristom Mi smo umrli s Kristom Bili ukopani s Kristom Uskrsnuli s Kristom I posjednuti na nebeskim vesinama s Kristom on je bio naš zastupnik Tako smo sad mi njegovi zastupnici na zemlji Izvršno tijelo izvršni organe ili kako kaže Efežani 5.30 udovi njegovog tijela Krist je glava, mi smo udovi Glava vaša ne može ništa bez udova Može treptat očima ovako i ništa drugo ne može On nasite kako treba i mi bi trebali dići sebe na tu svjesnost I vidjeti da li glava možda misli jedno A noge misle drugo Jer ja vidim da mnogi misle nogama, a ne glavom Znači, treba vidjeti što on misli I to poče će mislit, govoriti će ne, to vam hoću reći Inače ste ko kokošbe koji su odrezali glavu Pa se vrti onako u dvorištu u krug i ne zna gdje se vrti To je ako nemate Kristovu pamet, Kristovu glavu, misao Kristovu Prvim Korinčanima 2.16 Na što smo pozvani direktno Da moramo upokoriti svaku misa Do pokornosti Kristu Na to smo direktno pozvani To je direktna uputa To nije možda Ako jednog dana drugim Korinčanima 10.4.5 kaže I svaku misa dovedite do pokornosti Kristu Prema tome, kad mi dođemo i primimo Krista Isusa u život kao gospodara Postanemo dijete Božje Postanemo djeca svjetlosti Uđemo u Božju obitelj Imamo pravo na svaki Božji blagoslov Što je u Božanskoj špajzi po Luki 15.31 Svaki blagoslov nam je već uručen po Efežanima 1.3 Mi nešto s tim moramo napraviti za nekog i nekome u slavu Život djeteta Božjeg ima samo dva pravca djelovanja Slava Bogu Ocu u Kristu Isusu Jer On je u Kristu Isusu U svoj punini Prisutan među nama tjelesno Po Kološanima 1.19.2.9 I zato se zove Emanuel Bog s nama Prema tome, svo naše obožavanje Sve naše energije, duše, srca, uma i tijela Moraju biti usmjerene k njemu Ne u prazan prostor Nego k njemu I onda kako smo k njemu usmjereni Kako živimo po njemu Za njega Po drugim Korinčanima 5.15 Onda živimo kako je on živio Ili kako kaže Kao što je Otac mene poslao Šaljem i ja vas Ivan 20.21 Ivan 17.18 A to znači da idemo okolo i činimo što je on činio Jer glava neće činiti jedno, a tijelo drugo A Krist Isus isti je Jučer, danas i za vijeke vjekova Po Hebrejima 13.8 Prema tome misija ista i onda mi trebamo u njegovoj snazi na što smo također pozvane Jačajte se u gospodu i silnoj snazi njegovoj Po Efežanima 6.10 Mi moramo u njegovoj snazi U njegovom imenu nastupiti namjesto njega I nastaviti čini što je on započeo činiti i za to imaju direktne upute u Svetom pismu I ja sam danas izvadio par stihova koje vam želim pročitati Da ne bi slučajno bilo da sam nekog zaboravio ali prije toga ćemo pročitati nešto jako važno Vi to morate razumjeti Da ste vi, ako ste Kristovi Kršteni po vjeri u jedno tijelo Kristova Po prvim Korinčanima 12.13 I da ste vi ud njegovog tijela Njegovog tijela i da udovi njegovog tijela moraju biti vezani tetivama i živcima za glavu Ako će rast rastom Božim Po Kološanima 2.19 I da tijelo nema pravo misliti neku svoju priču Nego čini što kaže glava I ja ću vam čitati što kaže glava I ako vi to ne budete radili Vi ste bezglavi ili zavedene zavedene, to smo rekli Onaj koji ne misli što on misli A on misli istinu Onda misli neistinu Neistina je od oca laži Ubojica od početka U njemu nema istine Ivan 8.44 I on je zaveden pa ću vam ja pročitati, ja sam izvadio da ne bi slučajno nešto zaboravio Da vi mene znate, da vidite di ste I to su vam upute za praktičan život djeteta Božjeg ali prije sam ovo moramo utemeljiti Da vi znate što znači biti tijelo Kristovo To znači biti združen s njime Jedan duh Prvim Korinčanima 6.17 To znači odijenut Krista Galačanima 3.27 To znači ima duha Kristovog Rimljanima 8.9 To znači biti ženik i žena To znači biti u bračnoj sobi s njime To znači samo se njegovim imenom potpisivati To znači ništa nikad ne raditi Osim Bogu Otcu na slavu po njegovom imenu Znači ispočetka Ako smo tijelo Kristovo Onda je Krist naša glava I onda On misli, a mi činimo I mi smo se na to obavezali Kad smo ga primili za gospodara Jer pravilna riječ je gospodar, ne gospodin Jer gospodar je kirios Kako kaže grčka riječ A to znači vlasnik To znači onaj koji nad nekim ili nečim ima moć odlučivanja Onaj kome netko ili nešto pripada To smo mi na to se odlučuješ pod križem I ako to nisi donio odluku Onda ti križ ne radi I dalje si u vlasti tame Jer te samo ta odluka odvaja od vlasti tame Ništa drugo Znači ime Isusova Je jedino ime Koje tijelo Kristovo izgovara Jer usta su tijelo Kristova i mi moramo činiti ko tijelo Kristovo što glava kaže da činimo Inače nismo tijelo Kristovo nego ko zna što Ali ja vam želim prvo povezati da vidite što znači tijelo i glava Da je to nerazdvojivo Kaže ovako Pavle se moli, to smo već govorili Moli se za crkvu, to smo mi Efežanima Prvo poglavlje stihovi 17 do 23 Molim da Bog gospodara našega Isusa Krista Otac slave Dade vama duha mudrosti I objave da ga, da spoznate Neka rasvijetli oči vašeg srca Da biste upoznali koja je nada u njegovu pozivu Mi smo pozvani u Kristu Isusu I koje je bogatstvo njegove slavne baštine u svetima To nisu sveci na nebu, nego se sveti zovu oni koji su u crkvi I koja je obilna veličina njegove sile prema nama koji vjerujemo po djelovanju jake njegove sile Pazi sad ovo Nju je djelotvorno pokazao Kristu... Kad ga uskrisi od mrtvih I posadi sebe s desne strane na nebesima Pazi sad ovo Iznad svakog poglavarstva I vlasti I sile i gospodstva I pazi sad ovo I svakog imena Koje je imenovano To meni govori svakog imena Ne nekog, nego svakog Koje je imenovano ne samo na ovom svijetu Nego i u svijetu koji će doći I sve podloži pod njegove noge Ovdje govorimo o vlasti Krist ima vlast, a mi smo izvršni organi kroz koje On sprovodi vlast na zemlje mi smo izvršni organi kojima On preda vlast u ruke Zato je rekao Dao sam vam vlast u Luki 10.19 zato zli duhovi bježe na pomen Isusa Krista Ako smo dio Kristovog tijela I vjerujemo u njegovo ime Onda oni bježe Ne od nas, nego od njegovog imena I cijelog autoriteta Božje kraljestva Koje stoji iza njega I sve podloži pod njegove noge A njega dade za glavu nad svom crkvom to smo mi Koja je njegovo tijelo Punina onoga Koji ispunjava sve u svima Ovo ću ponoviti O meni govori A njega dade Drugi prevod kaže Sve podloži pod njegove noge Radi crkve A njega dade za glavu nad svom crkvom Koja je njegovo tijelo Punina onoga koji ispunjava sve u svemu Znači, crkva je njegovo tijelo On je glava i ona je njegova, njegova punina Znači, on glava svoju puninu ima On glava svoju puninu ima u nama koji smo njegovo tijelo I on kroz nas izvršava ono što je počeo izvršavati I želi nadalje izvršavati na zemlji iako on ima vlast, a ima vlast Jer je postavljena svako poglavarstvo i vlast i silu i A Protiv njih se borimo Jer kaže Efežani 6.12 Da se ne borimo protiv krvi i mesa Misli protiv fizičkih ljudi Nego protiv poglavarstava i vlasti Protiv onih koji upravljaju mrakom na ovom svijetu ili onih koji upravljaju mračnim umovima ljudi koji su na ovom svijetu protiv zlih duhova na nebesima ali on kaže da ga je on podigao iznad Ne ispod, iznad I da mu je sve podložio pod noge I da je on naše tijelo Znači mi smo noge Znači sve je pod našim nogama Vlast Dijete Bože ima vlast Nadmoćno je silama tame Bolestima, zlim duhovima Nepovoljnim okolnostima Prirodnim elementima U imenu Isusa Krista Točno na način kako je pokazano u Kristu Isusu Dok je On hoda na zemlji Jer On je naša mustra On je ono što mi moramo biti On je ono što se zove naš sunasljednik To morate stvari da ste vi dio Kristovog tijela Jel me razumijete? Ne protestantske, katoličke, pravoslavne Koje god crkve, to vam je zabluda nego stanite pred ogledalo i pita se Jesam li ja Kristovo tijelo Da li glava može kroz mene nastaviti govoriti i djelovati Kao što je govorio i djelovao na zemlji Jer inače nisam Jer onda glava jedno, ja drugo Idemo dalje, samo ću čitati ovaj prevod, meni se više sviđa I dalje govorimo o Isusu Pazi sad ovo on nas govori Otcu Znači, tad ćete moći radosno zahvaljivati Otcu Kološanima 1.12 Čitat ćemo do, do 22 Kaže, tad ćete moći radosno zahvaljivati Otcu koji vas je učinio dostojnima da sudjelujete u nasljedstvu svetih koji se nalaze u svjetlu To smo mi Otac nas je učinio dostojnima, a ne da sam ja dostojan Prema tome, ako neko kaže da sam nedostojan, onda se on protivi Otcu Onda on vrijeđa novo stvaranje i moja prava u Kristu Onda vi njemu recite ko te šljivi Nije ti na pameti što je Božje Nego što je ljudsko Prema tome odstupi od mene Sotona Nema veze ili ima kapicu ili ima šljem Ok on nas je izbavio iz vlasti tame On I prenio u kraljestvo svog voljenog Sina Po kojem smo otkupljeni I po kojem su nam otpušteni grijesi I sad govori o Isusu Kristu To je moja glava on je ono u što gledam On je ono što nosim u sebi On je ono što djeluje kroz mene On je ono što ja zastupam Ja sam, ja sam tijelo ovog Pazi sad ove riječi ovo je moja glava Ovo je moja duša Ovo je moj trs koji kroz mene kao lozu nastavlja donosi svoje plode Ovo morate shvatiti Ili ovo prazna priča ali ovo pišu u knjizi istine Ja vam moram reći, ovo ljudi ne znaju Poslanice nemaju dvostruko značenje Ovo što vidite, to je tako Ostatak pisma ima Više značenja I nije uvijek doslovno točno ono što piše Jer ima slika Prema tome Pazi sad, govori o Isusu Isus je savršeni, živi, odraz nevidljivog Boga To prema tome znači ako ćeš vidi Boga gledaš u Isusa, a ne u prazni prostor Kaže Ivan osamnaest Boga nitko nikad nije vidio, ali Isus, Sin Boži, jedinorođen On ga je objavio Isus kaže sam, to je Ivan 7 do 9 Tko vidi oca, vidi, vidi mene ja sam među vama hodio i živio i još me niste spoznali Tko mene vidi, vidi oca Tko mene vidi, vidi oca Prema tome Kološanima 1.19 kaže da se njemu svidjelo Bogu u Isusu Kristu na stani svu puninu Prema tome ti si tamo gdje je punina Nigdje drugdje za tebe nema punine Prema tome s njim komuniciraš u toj punini kroz tu puninu To su vrata To je utečnica, to je sve I mi smo u njemu Kološanima 2.10 Kološanima 2.9 Njemu se, Bogu se svidjelo U Kristu Isusu nastane svu punjenu tjelesno Ili božanstvo I vi ste kompletni ili ispunjeni u njemu Deseti stih Znači tu, na tom mjestu To je jedina točka U kojoj možete kontaktirati oca Zato kaže tko ima sina ima oca Tko nema sina nema oca Ok, pazi sad ovo Isus je savršeni, živi odraz nevidljivog Boga On je bio prije svega i vladar je nad svim stvorenim sve na nebu i na zemlji stvoreno je njegovom snagom Vidljivo i nevidljivo Silnici i gospodari Vladari i vlasti Sve je stvoreno po njemu i za njega On je postajao prije svega I sve nastavlja postojati po njemu Pazi sad ovo On je On, ovaj, je moja glava Ne znam za vašu, ali meni je glava prva liga Pazi sad, On je glava tijela crkve Krist je početak svega Kao i prvi koji je ustao iz mrtvi On je na svaki način prvi u svemu Moraš vidjeti jel on tebi na svaki način prvi u svemu I da nisi možda ispao iz reda Znate da negdje imate one ljude imaju zdravu glava, bolesno tijelo Jeste vidjeli te slike? Ima slika, ima glava mu dobro radi, ali mu je tijelo paralizirano ili nešto tako E, bravo, to što sam mislio na njega Koji uopće ne osnovne pojmove Ok on je na svaki način prvi u svemu Jer Bog je odlučio U njemu nastane svu svoju puninu Pazi sad dalje I kroz Krista Bog je pomirio sa sobom sve što postoji Bilo na zemlji ili na nebu I uspostavio je mir Kristovom krvlju na križu Jednom ste bili daleko od Boga I njegovi neprijatelji zbog svojih misli I Zbog svojih zlih dijela Dobro da nam i Adam kriv, to hoću reći Ima nekima koji ima Adam kriv ali sad vas je Bog ponovo pomirio sa sobom Po Kristovoj smrti Smrti njegovog tijela Da vas postavi pred Boga kao svete Čiste i bez ičega što bi vas činilo krivima pred Bogom To vam je pravednost Božja Pravednost Božja nije savršeno postojanje Jer nije Nego pravednost Božja znači stajat pred Bogom Kao da nikad nisi sagriješio To jest kao da nisi nepravedan i ko takav sotona te ne može držati u šace Nego možeš uživati svoja prava I svoje obaveze vršiti Tko ovo ne vidi, još ćemo čitati Tko ovo ne vidi, čitamo druge Korinčane Četvrto poglavlje stihove 3 do 6 jer ima ljudi koji ovo čitaju, ali ne vide Oni ovo gledaju, čitaju, ali oni uopće ne vide da je pismo samo o Isusu Kristu Da je sve o njemu i da kad si ti spašen i primio Krista Sve mora biti za njega i po njemu Jer živiš po njemu Da oni koji žive ne žive više sebi Nego njemu koji za njih umrije i uskrsnu Jel tako kaže Galačani 2.20 Pavle kaže ja ne živim više nego ko živi u meni Petar Pavle Krist Nema više On je moj život Pazi sad ovo Drugim Korinčanima 4, do 6 a ako je radosna vijest koju propovijedamo Ovo je radosna vijest Zastrta velom Hoće reći ako ovo ne vidite Zastrta je samo onima koji su na putu uništenja Koji ne vjeruju ili kojima je Bog ovog svijeta Hoće reći Sotona Zaslijepio um Da ne bi vidjeli svjetlo radosne vijesti O slavi Krista Koji je Božja slika Da ne bi vidjeli Svjetlo radosne vijeste O slavi Krista Koji je slika Božja Koja je slika Božja? Krist U što ćeš gledati? Ok, pazi sad dalje Mi ovdje govori mene Jer ja sam pozvan Da propovijedam radosnu vijest Ali nisam samo prozvan da svjedočim za istinu Po Ivanu 18.37 Nego da i pobijam neistinu Da uništavam dijela džavolja To su neistine Pazi sad ovo Mi ne propovijedamo o sebi Nego propovijedamo o Isusu Kristu kao gospodaru I govorimo da smo vaše sluge radi Krista jer Bog koji je rekao neka, neka svjetlo zasja iz mraka Isti je Bog čije je svjetlo zasjalo u našim srcima Tako što nam je dao da upoznamo Božju slavu na Kristovu licu kako je to zasjalo svjetlo u našim srcima? Tako što nam je dao da upoznamo Božju slavu Di je, di je ta Božja slava? Di je? Na Kristovu licu Prema tome da vam kažem ovako nježno oko na oko Dok sam ovako zagrijan Ako vam bilo tko, bilo kad, na bilo koji način U bilo kojoj mjere Hoće skrenut snage vašeg života ili bića Duševne Umne ili fizičke na bilo koga Osim Krista Isusa Ja vam moram reći da vam je to zavodnik I da ste pod opsadom pa sam vam ja izvadio da ne bi mi slučajno nešto pogubili po putu Ja sam si danas dao truda Izvadio sam par bitnih stihova koje ja jednostavno želim da vi čujete I da čuju ovi koji će slušati što se snima Da ne bi slučajno bilo da ne znate Možda ja imam malo stroge kriterije Ali takva su vremena No, ja vam moram reći sljedeće Tko ispada iz ovog on ispada iz milosti Božje Nijeće Kristovu žrtvu I srazmjerno tome koliko ispada Izlaže se negativnim utjecajima Zlih sila I štetuje Sasvim izvjesno Pa da vidimo <clears throat> Čitat ćemo, odavde ćemo čitati Znači, ja sam izvadio ovako Dijela 4.12 To bi vam mogao citirati, ali neću iz prostog razloga da znate da čitam u knjizi istine Iako je ovo istina A vi ne mislite tako Vi ste zavedeni A ja vam to ne želim Ja vam želim ukazati put Ja sam sinoć čuo od jedne žene Preko druge žene Kako je ova njoj rekla Kad je čula da ja propovedam Krista A ne Mariju, Pa mi se po Mariji spašavamo ja rekao, ne, nema mi druge, nego moram onda pročitati ovaj stih To su dijela 4.12 Znači, čitamo u knjizi istine A protiv sotone umovima takvih ljudi Što ne kažem da ste vi Ali ako jeste, blago vama Što ćemo vas sad osloboditi od toga Dijela 4.12 Ovako ćemo pročitati Čitat ćemo stvari od 10 do 12 jer je to cijela misa Neka je na znanje svima vama i svemu Izraelovu narodu Pitali su ga u koje ime je ozdravio onaj čovjek pored hramskih vrata zvana divna U ime, is, govorimo o imenu Isusovom Ako je bilo koje ime zazivano za iscjeljenje to vam nije kršćanstvo koje nam je ostavljeno u nasljedstvo Nego tko zna što Samo jedno ime se mora zazivati po primjeru prve crkve Sve drugo je degeneracija i srazmjerno tome utjecaj zlog u ime Isusa Krista Nazarećaniga Kojega vi raspeste A Boga uskrisi od mrtvih Po njemu Ovaj stoji ovdje pred vama zdrav Ovo je kamen ili stijena Koju vi graditelji odbaciste a koji postade kamen ugaoni ili zaglavni I pazi sad, sad je taj 12. stih Jeste spremni? I nema ni u jednom drugom spasenja Jer nema drugog imena pod, neba, pod nebom danog ljudima U kojem se trebamo spasiti Prema tome, ja sam pročitao više puta ovu knjigu Nigdje nisam našao da piše da se spašavamo po Marije Kojoj svaka čast Ali ne ona čast kojoj daju obično Iz početka dijela 4.12 Uništavamo dijela đavolja Nema ni u jednom drugom spasenja Jer nema drugog imena Danas govorimo o imenu Koje Kristovo tijelo mora izgovarati ako neće biti tijelo bez glave Nema drugog imena Pod nebom dano ljudima U kojem se trebamo spasiti Pa me sad vraća, to tu ne piše Ali ću se ja vratiti na Luku 24 To su stihove 45 do 47, ja mislim Kaže ovako Nadovezujemo se na ovo Tad im otvori um da razumiju pismo Jer ako vam duh iznutra ne otvori um Možete vi govoriti pisano je, pisano je, pisano je A ništa ne kopčaš Jer istina, ovo me dobro zapamti To vjerojatno ne znate Istina nije u slovu pisma Nego u razumijevanju slova Da je istina u slovu Onda bi bila jedna crkva ali s obzirom da je istina u razumijevanju Onda imate mnoštvo crkava Jel me pratite? iz početka Istina nije u slovu pisma Nego u razumijevanju slova Zatim nastavi U njegovo ime Pazi ovo, 47. stih Ovo sam vam pročitao, 45. preskačen 46. Ali u njegovo ime, u čije ime? treba biti propovjedano obraćenje i otpuštenje grijeha svim narodima a vi ste tome svjedoci Prema tome, ako je bilo tko tko se poziva na Krista I misli da je Kristovo tijelo Neki drugi svjedok Osim da se Isusovo ime propovijeda Za obraćenje I za otpruštenje grijeha On nije Kristovo tijelo On je zaveden A znamo ko zavodi Ok, idemo dalje Govorimo o Isusovom imenu Da vidite vi mene Ovo sam, samo, ovo sam izvadio samo 3% Ivan 3, 14 i 18 Ni to nećemo citirati To smo jučer citirali Nećemo citirati nego ćemo čitati da vidite da piše u knjizi istine I ako se ne slažete sa knjigom istine Onda se morate preispitati što vam je u glave ako vam u glavi nije istina Koja ukazuje jedini put Onda nećete ući u obećani život Po Ivanu 14.6 Jer Isus je jedina istina Kao što je Mojsije podigao zmiju u pustinji Tako treba biti podignuti sin čovječi Da svaki koji vjeruje u njega Ima vječni život Znači u Isusu i po Isusu vječni život i spasenje da svaki koji vjeruje u njega ima vječni život Jer je Bog tako ljubio svijet Da je predao svojega jedinorođenog sina Da svaki koji vjeruje u njega ne propadne Nego da ima vječni život jer Bog nije poslao svog sina na svijet da, e, Zato da se osudi svijet Nego da se svijet po njemu spasi Jeste spremni sad, 18. stik, tu idemo Tko vjeruje u njega Neće biti osuđen ali tko ne vjeruje U koga? U Isusa On će ostati osuđen Jer ne vjeruje u ime U ime jedino rođenog sina Božjega Ja vam moram objasniti nešto što vi iz, iz kluba eh, Brune Greninga Ova sotonska sekta Koji su iz njegovih učenja izvadili to malo Isusa što je bilo I onda imaju sljedeću satonsku priču Pazite da vam objasni logiku Oni su rekli ovako mi ćemo izvaditi iz učenja Brune Greninga Isusa Tako da bi privukli cijeli svijet i druge religije Ali to nije štetno ali oni ne razumiju da je to trajno odstranjenje Jer novi koji dođu imaju za zadatak zva druge nove I oni opet imaju zadatak dovez druge nove I ne govoriti o Isusu I to je trajno odstranjenje Jel me pratite? To je antikrist Antikrist djeluje na dva načina Direktno protiv Krista Ili stavi nešto pored pa zamijeni to vam je antikrist sve što na bilo koji način U bilo koje mjere Iz bilo kojeg razloga Miče ili nadomješta Isusa Krista Koji je Božja slika Potpuno utjelovljenje I jedina referentna točka Za kontakt sa Bogom Ocem Ok Jeste me popratili Prema tome, na vama nije samo reći da vas je Isus spasio Nego morate isto da dalje Jer kaže onamo Vi ste tome svjedoci Inače niste Kristovi Jer Kristovi su svjedoci za Krista Ne smiju ga zanijekat Po Mateju 10, 32 i 33 I Marku 8, 38 Jer sam sebe nječeš Zatvaraš struju milosti Idemo dalje Prva Ivanova 3.23 Pričamo o imenu Isusovom i ono što onaj koji je Kristovo tijelo Dijete Bože Mora imati na usnama Jer on je u svijetu Krist nešto očekuje od njega Jer on kaže Ivano 17.18 Kao što Otac poslao mene Tako ja šaljem vas u svijet U svijet Kao što on bio na svijetu tako i mi moramo biti na svijetu Mi smo udovi njegovog tijela dobro, prva Ivanova Prva Ivanova Tri dvadeset Ok Ovo je njegova zapovjed Da vjerujemo u ime Da vjerujemo u ime ja ću vam pokazati što znači vjerovati u ime Jer odmah ispod sam zapisao Ime u svakodnevnom životu to ne znači samo pričat priče Da ne bi bili koni što Matej 7.27 do 23 govori Da ćete samo blebetati Isus A vaše je srce daleko od njega Jer ne vršite njegovu volju Pa da vam se ne dogodi da vam se zatvore vrata On ih ne zatvara, nego ih vi zatvarate I da ne budete mogli prebivati u Kristovom prisustvu na nebo da vam se to ne dogodi Ja sam zapisao ime u svakodnevnom životu Da znate što znači vjerovati u ime To ne znači govori vjerujem, vjerujem, vjerujem, vjerujem, vjerujem ko papiga Nego živjet po tom imenu Ok, to znači da smo Kaže, a ovo je njegova zapovjed Da vjerujemo u ime njegovog sina Isusa Krista Onda kaže 2.12 Piše vam dječice Jer su vam oprošteni grijesi Po njegovom imenu Po njegovom imenu To je poruka koju mi moramo imati Kao Kristovo tijelo za sve druge jer kriz glava želi da se cijeli svijet spasi I zato je podnio žrtvu I Kristovo tijelo nosi jednu jedinu poruku A to je radosna vijest Ili poruka o Kristu Koju svi propovijedaju Recimo Filipu Samarije iša i propovjeda je Krista i onda 12. stih kaže da i nije samo Krista propovjeda Nego radosnu vijest o Božjem kraljestvu i u imenu Isusa Krista I da su onda ljudi jednodušno pazili što je Filip govorio Gledajući i slušajući znake koje je izvodio Jer su iz mnogih izlazili zli duhovi uz glasnu viku I mnogi su hromi uzeti i ozdravili u tom gradu I bila je velika radost u tom gradu I onda su se krštavali muškarci i žene Ili predavali život Isusu To je naša misija Jel me pratite gdje smo? Inače niste Kristovo tijelo Niste djeca Božja Niste sposobni obavljati zadatak koji nam je određen I žalostite Duha Svetoga Božjega koji u vama Ok e, Prvim Korinčanima 6.11 Čitamo i dalje što piše u knjizi istine a On se obraća nama Što mi moramo činiti Ili koju bi mi morali imati svijest Ako ćemo njega predstavljati na zemlje Kao njegovo tijelo Iz početka Njegova glava Jest njegova misao Njegova mudrost I mi moramo imati Krista za glavu To je kao da imamo ovo na glave i onda mi govorimo ono što piše na glas I to se zove ispovjed na grčkom homologeo Ili reč ono što piše ne ono što mi je rekao Petar i Pavle Stjepan i, i, i Štef Marica i Jakica Nego što piše jer me pratite desma Ok Kaže ovako Neki su takvi Govori o kraljicima Lakomcima Pijanicama Psovačima Bludnicima idolopokloni, Idolopoklonicima Preljubnicima Mekoputnicima Muškoložnicima Koji neće ući u kraljestvo Bože A govori kršćanima Korinčanima Da ne bi bilo Ako su spašeni to Bože Da će ostati spašeni Znači, takvi neće baštiniti kraljestva Božega Neće, o tome govori Ali kaže, ali vi niste takvi vi se posvetiste i opraste U imenu Gospodara našega Isusa Krista U čemu smo se mi oprali, posvetili? U imenu U imenu Ja sam baš rekao ovima koji su meni bliži često čuju Ali ote onako, uzmite si jedno koje god hoćete poslanicu Pavlovo I onda pratite koliko put spominje Isusa Najmanje će vam ispast prosjek jedan put u rečenici jer sve je o njemu, za njega, po njemu Sve, apsolutno I sve je pisano za druge da vodi k njemu Za izgradnju crkve Zašto su podignuti apostole? Zašto su podignuti pastiri? Zašto su podignuti proroci i učitelji? Koje je Isus dao Efežanima 4.11 do 15 čitamo, pazi, ne, čitat ćemo Efežanima 4, 11 do 16, ovo je fantastično, pazi sad On, znači Krist, je dao jedne za apostole Druge za proroke Jedne za evanđeliste A druge za pastire učitelje To su kao službe u crkve Rijetko je da netko ispunjava sve To je možda bilo prije, danas rijetko A potrebne su sve Recimo, ne može pastor biti sa stadom I ići hvatat negdje dalje ovce u drugu državu Doće vuk i će stado Ok, zašto je to dano Isuse? Da se sveti usavrše za dijelo služenja na izgradnju Kristova tijela To smo mi Pazi sad ovo tako ćemo svi stići do jedinstva vjere I spoznanja Sina Božega Ma nije valjda da do spoznanja Sina Božega Koji je to Sin Boži? Da nije možda Isus Do savršena čovjeka do, do uzrasta Kristove punine u što onda gledamo? Pa valjda u Krista, pazi sad ovo Ne budimo više mala djeca koju ljulja i zanosi svaki vjetar nauka Po zloči ljudi, po lukavstvu koje vodi u zabludu Držimo se istine U ljubavi I u svemu rastimo u onome koji je glava A koja je to glava u kojoj mi trebamo rast u svemu? Pa piše ovdje Krist Onda mora biti da je to istina Od njega, to je krist kao glave Sve je tijelo sastavljeno To smo mi I povezano svakom opskrbnom vezom Prema djelotvornosti Odmjerenoj svakom pojedinom udu Te čini da tijelo raste I izgrađuje se u ljubavi Pričamo o Isusu, imenu Isusovom Odnosu kojeg on ima prema tijelo ili ti ga grančicama koje su na trsu ili ti ga što je dijete Božje kako se mora ponašati koja su njegova prava, povlastice i obaveze ako će stvarno ispuniti svoj zadatak proslaviti oca i drugima donije dobrobit i ne samo to nego postoji savršenstvo jer to uvijek ima koristi za svih broj jedan broj jedan proslavlja se otac broj dva Drugi se ljudi usavršavaju, izgrađuju, spašavaju I broj tri, na moj osobnoj zgradi To je sva, u paketu je sve Ok, idemo dalje Ivan 16 Aha, i to bi vam mogao citirati, ali neću Ovo je jako bitno To smo već rekli, ali je jako bitno Što kaže Ivan 16, 8, Kad dođe taj duh sveti u ljudima, On je u mene On će ljude, uvjeriti, to ste vi O grijehu I On će ih uvjeri samo o jednom grijehu Ne o sto tisuća milijardi grijehova O jednom Koji je to grijeh koji će nas uvjeriti? Pazi što kaže Kad dođe On, e, Duh Sveti, branitelj Utješitelj, savjetnik Zastupnik Uvjerit će svijeh o grijehu I o pravdi i o sudu 9. stih sad ide Ivana 16 O grijehu jer ne vjeruju u mene Jer ne vjeruju u mene Jer ne vjeruju u njegovo ime Kako znamo da ne vjeruju u njegovo ime? Pa vidi u koje ime vjeruju, koje im je na usnama Jer usta govore oni čim srce obiluje Po Mateju 12.34 ja recimo, ko što ste primijetili, samo o Isusu pričam Jer vam to govori da mi je Isus u srcu Mora biti Inače vam matematika nije dobra Srce, e, usta govore ono čim srce obiluje Ti samo vidi o čem govoriš, što misliš Odmah znaš gdje ti je srce I tu si gradiš fino kućicu na nebu ili negdje drugdje Ok Idemo dalje Zašto je Krist Isus dobio takvo ime? Zašto On ima ime, kako kaže tamo U Efežanima 1.20-23 Koji je iznad svakog imena Ne samo na ovom svijetu, nego i u budućem svijetu Zašto je On dobio takvo ime? Da mi vidimo u Filipljanima 2.6-11 Ponavljam, nećemo citirati Da ne mislite da vam ja prodajem priču Nego ću vam ovo čitati da znate da ako se ne slažete s ovim što piše ovdje Da ste, znači, zavedeni A bit zaveden nije dobro stanje To praktično znači ideš krivim putem Što još praktičnije znači nećeš doći do cilja Što znači upašćeš u jamu Filipljanima dva prekrasni stihovi ja vam moram reći svoj istine Nekad kad izađem pred nekog bolesnog I samo počnem slaviti Isusa Govoriti ove stihove o zdravi još ga nisam ni taka Još se nisam ni molio Samo sam počeo govoriti vrazima da stiže Isus I odu vrazi pakiraju kufere Ovo vam je živa istina Pazi što kaže Zato što je jači onaj koji u mene Nego onaj koji u njima I oni to znaju ako ja znam Ok dok je bio u Božjem obličju On se nije grčevito držao svoje jednakosti s Bogom Nego je sebe ponizio uzevši obličje sluge I postao je jednak ljudima Vanštinom je bio čovjek Pazi sad, ponizio samog sebe Postavši poslušan do smrti Smrti na križu Zato, zato zato i Bog njega preuzvisi Što to znači? To znači iznad svih Iznad svih Ja ne znam li vi to razumijete da mnogi ne razumiju To vam je temeljna matematika Iznad svih Znači da su svi ispod I darova mu ime Koje je iznad svakog imena ako je to ime iznad svakog imena To znači da je svako drugo ime ispod Da se na Isusovo ime Samo na jedno ime Nigdje drugdje ne piše da će se na bilo koje ime Bilo što pokloniti Samo na Isusovo ime A mi govorimo o svjesnosti djeteta Božeg I o vlasti koju ima po Isusu Kristu Na osnovu njegove pobjede Kao njegovo tijelo Po Kristovom imenu Nad silama tame Nad životnim okolnostima Tako da može oslobađati druge ljude I uništava dijela džavolja i kao što kaže veliki sloga Boži Dobili ste njegovo u njemu, to je Kenjon Kao što je štap bio u sivoj ruci Tako je ime Isusova u ustima vjernika Ok Da se na Isusovo ime Ima pokloni svako koljeno Bića koja su na nebu I na zemlji i pod zemljom I svaki jezik, to znači i vaš jezik Inače si van reda je li ima netko ko ne razumije da svaki jezik uključuje i njegov jezik? Ima ili mora priznat što to znači reći na glas Isus jest Krist I to gospodar Na slavu Boga Oca To mora biti stalno svjedočanstvo Ne nekad jer ako to nije u srcu, ne računate se Prva Petrova 3.15 kaže Častite u svom srcu Isusa Krista kao gospodara Kao gospodara U svom srcu Ko je gospodar mog srca? Isus Krist Kralj nad kraljevima Ok Znači Zašto je dobio takvo ime Koje je iznad svakog imena? Sad vam je rekao Prema tome Mi nastupamo u tom imenu i jednom kad ste ga primili Pismo kaže jasno i glasno Da vjerenica Kristova Nema pravo potpisati ni jedno svoje djelo Osim imenom svog zarušnika A to je Isus Krist I to kažu Kološani 3.17 Opet nećemo citirati Nego ćemo pročitati Sasvim izvjesno Piše u Svetom pismu Koje nikad ne laže koje je riječ istine Što god To govori vjernicima Vjernicima govori Kojima je rekao 16. stih Neka Kristova riječ prebiva u vama obilato U svoj mudrosti to, su, to smo mi Pazi što kaže Što god činite Meni to govori što god Znači ništa nije izuzeto od što god To znači kad ideš piškit na WC Ideš piškit u ime Isusa Krista kad ideš kuhat ručak, ideš kuhat ručak u ime Isusa Krista Inače bi pisalo što god Samo kad ideš nemoj kad ideš kakat Ali on kaže kad ideš kakat Isto u ime Isusa Krista Jer to je što god Ok, što god činite riječju ili djelom Ok, sve činite Mi sad dolazimo ovdje u ime u svakodnevnom životu Sad mi izlazimo kao Ovo morate zapamtiti, naučiti usvojiti ako hoćete živjeti u pobjedi Mi smo sad primili Krista Vječni život Ubrajamo se u, u Kristovo tijelo Djeca smo Božja I sad smo u svijetu Što On sad od mene očekuje? Što? Što? Ja se to moram pitati Da živim dostojno te žrtve Da me Sotona ne prevesla jer kaže, mi znamo njegove spletke On je lukav Prvim korin, drugim korinčanima 4.11 On je lukav Mi se moramo obući u svu istinu Da se odupremo đavli njegovim lukavstvima Jel tako kaže? Sasvim izvjesno je Fežanima 6.11 Znači on je lukav Ne samo da je lukav Nego po prvoj Petrovoj 5.8 Ide uokolo kao ričući lav I gleda koga da proždre Od vjernika Jer ovi su već u loncu Znači moraš biti u istine Ok, i on kaže, meni kaže, ovo je novi život u vjernika Novi čovjek u Kristu piše Efežan, Kološanima treće poglavlje, prvi 17 stihova Pardon, i dalje, sve do kraja ali ovo je kao ono što je udarno I sad kaže meni i vama što, Ovo je uputa Što god činite riječu ili dijelom Sve sve U ime Gospodara Isusa Zahvaljujući Bogu ocu Po njemu Ja ne znam koji ljudi ne razumiju dio ove rečenice Čekaj da ovo ispočetka vidim Znači, ovdje govori što god ja činim u ovom svijetu Kao dijete Bože, kao tijelo Kristova Riječu ili dijelom Da sve činim u ime Gospodara Isusa Zahvaljujući Bogu Ocu po njemu Efežanima 5.20 isto tako kaže Nećemo citirati, to smo rekli Kaže Zahvaljujte svagda za sve u imenu Gospodara našega Isusa Krista I to Bogu i Otcu Pa vidite, kad zahvaljujete, komu zahvaljujete u kojem imenu? Ja vam to predlažem Da vi vidite jeste li možda u istini Ili možda niste I srazmjerno tome ćete imati I lošije rezultate I onda nemojte reći da vam je Bog dao križ On ne daje križ On ga je dao na Krista da vam objasnim što je križ čisto praktično jer ga ljudi ne razumiju Križ vam je kad se u dan Vaša još nepreporođena volja Puna zloća i nečistoća Suoči sa Božjom voljom I treba sebe upokoriti ili umrijeti Napravi što Bog hoće To je križ To je križ Jel me pratite? Jer ti bi nešto drugo A on kaže da napraviš to I tebi je to teško ali to je za tvoje dobro Da umreš za sebe I napraviš njegovu volju Jel me pratite? A ne da je križ bolest Jer je Isus uzeo sve bolesti i boli Ne samo to, nego hebrejska riječ uključuje i brige I patnje, i psihičke i fizičke Nemoći i fizičke slabosti Obremenite se riječi Ok Prva Petrova 4.11 I dalje pričamo o djelovanju O djelovanju ja pričam o, prvoj crkvi, idealnoj crkvi Mustri najbolje crkve o tome kako je to po duhu Božemu bilo utemeljeno Da vi znate koje duhove imate ako niste takvi Da vas od njih oslobodimo Prva Petrova 4.11 Čitamo Danas čitamo Ok Ako tko govori, to sam ja Neka govori kao Božje riječ ne može bolje, jel' tako? Ako tko služi neka služi kao po jakosti koju Bog daje Da se u svemu Ne u nečemu U svemu Ko da se slavi? Bog po kome? Po Isusu Kristu To vam otprilike sve drugo baca u koš Kome pripada slava i vlast u vijeke vjekova Amen Ovo je u praktičnom životu Svakodnevno, svake sekunde dana Što dijete Božje treba govoriti on treba govoriti Božje riječi Kao što je Isus govorio Božje riječi Pa kaže ja ne govorim svoje riječi Nego što mi je Otac zapovjedio Je li vam ovo Otac zapovjeda? I ako ovo ne govorite Ili ste neupućeni Ili ste zavedeni A u svakom slučaju ste na krivoj poziciji Sasvim izvjesno Hvala gospodin Jago Idemo dalje Ok, Ivan 1 Ivan 1, 12 13 To ćemo isto čitati, to je poznato Ali da vidite da u Svetom pismu Krasni stihove Predivni stihove Kaže ovako Pazi sad ovo Svima, Ivan 1, 12 13 Svima koji ga primiše Koga? Isusa Krista Dade moć da budu djeca Božja Znači, koji su primili Isusa Krista Ok Onima koji vjeruju u ime njegova da li ja vjerujem u ime njegovo Ako ja ne živim kako što on rekao A to znači da ne čini sve riječi i dijelom u njegovo ime Da se ne zahvaljujem uvijek Bogu Otcu po Isusu Kristu Da li ja vjerujem u njegovo ime? Sasvim izvjesno ne Jel ja navijam za Dinamo Ako stojim na trgu u Splitu I vićem Hajduk, hajdu Hajduk A misli ne Ili dođe na tekmu I cijelu tekmu vićem, Navijam za Hajduk Ali kao vjerujem u Dinamo, ne Ne ide tako Ok, pazi sad ovo koji nisu rođeni od krvi, ni od tjelesne volje, ni od muževljeve volje, nego od Boga. To su one. To smo mi, jesu to djeca Božja. Koja su djeca Božja? Oni koji su primili Isusa i koji vjeruju u ime njegova. Ok, idemo mi, doćemo mi kod ovih praktičnih stvari. Pazi sad ovo. Idemo dalje što se tiče okupljanja okupljanja zajednice Kaže Matej 18.20 To isto svi znate, ali ćemo čitati Više se vremena troši, ali moram vam danas čita iz prostog razloga da znate da piše u knjizi istine I ako se ne slažete s ovim da niste u istine Ako niste u istine, onda ste u neistine Ako ste u neistine, ste zavedeni od onoga koji je otac neistine, a to je Sotona Matej 18.20 kaže sljedeće Gdje je taj 18? Evo ga Kaže, ovo je što se tiče okupljanja zajednice kristo U čije se oni ime okupljaju? Kaže ovako 18.20 e, Jer gdje su dvojica ili trojica sabrana u moje ime Tu sam ja među njima Tu sam ja među njima Tu sam ja među njima Ne tamo sam ja među nekim Ne, ne, tu, tu gdje su dvojica ili trojica sabrana u njegovo ime Onda sam stavio prvim Korinčanima 1, 2 i 5, 4 Pričamo o okupljanju zajednice U koje se ime okuplja zajednica Da bi Krist bio među njima A trebao bi biti među njima Jer su oni njegovo tijelo Idemo dalje Pazi Pavle kome piše Prva poslanica Korinčanima Prvo poglavlje stih 2 Božje je crkvi u Korintu To valjda važi za sve Božje crkve Nekako kao da on nije na početku napravio različite crkve nego jednu jedinu pravu Koja je to Božja crkva? Posvećeni u Kristu Isusu Pozvanima svetima Sa svima koji na svakom mjestu Zazivaju ime gospodara našega Isusa Krista Njihovog i našega sa svima na svakom mjestu koji zazivaju gos ime gospodara našega Isusa Krista pričamo o okupljanju zajednice ona se nema što okupljati u njeno drugo ime ako je Kristovo tijelo jer ono se ne okupa Kristovo tijelo nego se možda okupljaju trgovci ili ko zna što pa u hramu Božjemu prodaju kupuju pokazuju se galame svašta rade ali nisu hram Boži idemo dalje 5.4 <clears throat> Pazi što kaže Pavle Kaže Pavle kad su oni tamo bili bludnici u Korintu Pa ih je on korio I kaže da je on među njima nazočan u ime gospodara našeg Isusa I kad se skupite vi i moj duh u ime gospodara našeg Isusa Kad se skupite, to je na skupu zajednice Duh Kristov je tamo Sa silom gospodara našeg Isusa U ime i sa silom U ime i sa silom pa gori, kad se takav to satone na smrt tijela da mu se duša spasi na dan gospodnje Ali to nije sad bitno Hoće reći da su oni u ime i sa silom Isusa Krista To je okupljanje zajednice Znači da rezimiramo do sad Mi izlazimo van u svijet kao dijete Bože I samo jedno ime imamo na usnama I sve riječu i djelom činimo u njegovo ime I to njegovom snagom Da se u svemu proslavlja Bog Otac Po imenu Isusa Krista I u svemu što se dogodi Samo zahvaljujemo Bogu Otcu Opet samo po Kristu Isusu Nema drugoga Kaže 1. Timoteju 2.5 Bog je jedan I posrednik je jedan Ne dva, ne tri, ne 133 Nego jedan i to je Krist Isus I to je Krist Isus I to je Krist Isus I onda sad mi idemo i onda se okupljamo De, Pa se okupljaju oni u ime Isusovo U duhu gospodnjem i u sili gospodnjem Jel tako ili nije tako? Sasvim izvjesno Idemo dalje, pazi sad ovo Proslavljiva I onda se oni skupe I onda proslavljuju njegovo ime A čije će ime proslavljivati? Pazi sad drugim salunjanima Ovo je udarno I Hebrejima 13.15 Drugim salunjanima Prvo pogled 11.12 Ovo je udarno Ovo ako pišete, molim vas zapišite Ovo su fantastični stihovi Stvarno vam se isplati razmišljati o ovim stihovima Ovo su jako bitni stihovi Drugi salunjani prvo pogledaj stihovi 11.12 Pazi sad ovo Zato se Evo, e, e, e, čitat ćemo od 8. stiha, ali ćemo se fokusirati na 11.12 i Kaže ovako Tad će se Bog osvetiti onima koji ga ne poznaju I koji ne slušaju evanđelja našega gospodara Isusa oni će trpjeti kaznu vječnu propast Odbačeni od gospodnjeg lica i od moćne slave Kad dođe u onaj dan Da se proslavi u svojim svetima I da bude divan u svima koji povjerovaše Ko? Pa Krist Isus Pazi sad ovo Jer ste vi prihvatili naše svjedočenje E sad, pazi dva stih Zato se i molimo svakda za vas Ovo je duh očev koji se kroz Pavla moli za svoju djecu što smo mi on se moli za nas ovo Pavle ne moli inače ne bi bilo svetom pismu. bilo bi Pavlovo pismo, a ovo je Božje pismo Pavle je samo odabran instrument da kroz njega govori Bog Ovo mi Otac govori, pazi sada Zato se i molimo svakda za vas Da vas naš Bog učini dostojnima poziva I snažno ispuni svaku spremnost na dobrotu I vjerničko djelovanje Pazi sad ovo Zašto? Zašto Pavle? Zašto hoće? Da se proslavi ime gospodara našega Isusa U vama i vi u njemu Po milosti našega Boga i gospodara Isusa Krista da se On proslavi u meni i ja u njemu To je tijelo kristalo Ostanite u meni i ja u vama I tako donesite rod koji proslavlja Oca Idemo dalje, gospod Jago, nismo još gotovi Hebrejima 13.15, to je isto udarni stih Pazi sad ovo Po njemu, dakle, po kome? Pa valjda Isusu Prinosimo svakda Bogu zahvalnu žrtvu to je zahvaljujemo svakda Bogu po njemu To jest plod usana koje slave njegovo ime Čije ime? Njegovo ime Ovo vam je ni 5% što govori Novi Zavjet o Isusu Ovo je samo ono, ja sam danas, nisam imao puno vremena, imao sam dvije intervencije Samo sam si dao truda sat vremena ujutro, nisam, sat i po, ja nisam ima vremena Ovo mi je 5%, ovo mi nije niš Znači, po njemu sva, svagda Ne neka, nego svagda Je li svagda znači uvijek? Prinosimo Bogu zahvalnu žrtvu To jest plod usana To znači na glas Koje slave njegovo ime? Jesmo to riješili? Ok, e sad, sad smo se skupili Sad smo se malo ispjevali Proslavili, zahvalili Izgrlili i što ćemo sad? Sad idemo u boj Idemo na cestu Idemo po uputama iz pisma Iz Marka 16 Stihovi 17 i 18 Izgoni zloduhe I ozdravlja bolesne tako da mi možemo pokazati da je Isus uskrli, uskrsli živ u nama i da je njegova pobjeda stvarna. I zato kaže Ovo su znaci koji će pratiti one koji vjeruju U moje ime Ili meni se sviđa novi Duda prevod 2010. Mojim imenom Zašto mi se to sviđa? ja to vidim ovako Imaš nekog glenenog goluba To je zli duh I onda dođeš sa velikim maljem I onda te on snagom imena To je snaga Isusovog imena zdrobiš u komadiće U paramparča Tako ja to vidim To je snaga s mojim imenom iako nije pogrešan prijevod u mojih A meni se sviđa mojim imenom Ko velikim maljem Ko onim glogovim kolcem u srce vampira Mojim imenom će izgoniti zloduhe Koje zloduhe? Pa oni u kojima Luka 10, 17, 20 10, 17 20 kaže Kad su se sedamdesetorica Ili kako ovdje kaže sedamdeset dvojica vratile Oni su bili oduševljeni Čim ste vi to oduševljeni, još ne spašeni Još niste djeca Božja Tek imate ime Isusova Niste na novorođeni Niste još ušli u sve miloste A ipak radi Čim ste se vi to oduševili, djeca draga, da mi vidimo Puni radosti Vratiše se sedamdeset dvojica Inače sedamdesetorica neki kažu i dvojica, ali meni 70 je pravi broj Kaže, gospodaru, pokuravaju nam se u ime Tvoje zli se Je li vi mislite da to važi za sedamdesetoricu? Koji nisu bili djeca Božja Koji se još nisu ni spasile Ili možda ne važi za nas danas koji smo punina kresta koji ispunjava sve u svima koji smo njegovi na prijestolju koji nam, nam je sve podložio pod noge jer mi smo njegove noge i dao nam ime ime nam je dao kao da imamo odvjetničko pravo ili zastupstvo da onoga koga zastupamo možemo zastupati i potpisivati umjesto njega kao da je on tu imamo sve ovlasti to znači ime ime ime daje vam ime ime Dao nam je ček Potpisani bez cifre Što god To ćemo sad doći Pazi sad ovo Gdje je to? Znači pokorava Znači pričamo o tome da je dijete Božje nadmoćno Čemu? Pa svemu je li Krist bio nadmoćan svemu? Sasvim izvjesno Sasvim izvjesno uskrisiva je mrtve Kontrolira je elemente Znači stvara je e, hranu Mijenja vodu vino Hoda po vodi, Utišava oluju Uskrisivao Jairovog kćer Lazara, dječaka iz Najma Najna u, izgonio zloduhe, iscijeljiva bolesne Sve mu je bilo podložno, sasvim izvjesno Prema tome, to mi sad imamo isto pravo u njegovo ime Jer rekao je sam, činit će ista djela i veća djela Dijete Bože mora programira sebe na tu frekvenciju Na tu frekvenciju, u meni je svemogući Bog i ja idem u zajedništvu s njime I ja djelujem u njegovoj snazi I ništa vam neće biti nemoguće Ako imate zrnce vjere Kao gorušićino sjeme Ništa vam neće biti nemoguće Matej 17.20 Ništa Ništa on im odvrati Vidjeh Sotonu Gdje pade s neba kao munja Sotona je zbačen Nema ga Osuđen i zbačen Ivan 16.11 kaže zbačen Zbačen Otkrovenje 12.10.9.10 Zbačen Gotov Poražen Kološanima 2.15 poražen Kaže veliki kenjon Veliki kenjon Otac vjere Veliki kenjon Kaže, samo jedno mišljenje morate imati o Sotoni Da je vječno poraženi protivnik Jer jest Jer onaj koji u meni Jest u meni I onaj koji u meni ga jest porazio Kako? Tako što riječ Božja prebiva u meni Po 1. Ivanovoj 2.14 Jer ja znam što mi pripada I govorim da mi pripada I živim kao da mi pripada I po zakonu iz Marka 11.22 do 23 To postane To postane Pazi sad dalje Eto, kaže Isus, dadoh vam vlast Dijete Bože ima vlast Dijete Bože ima vlast Jakovljeva 4.7 Podložite se gospodu Dijete Božje je podložno gospodu ili gospodaru Krist mu je gospodar I ako je Krist njegov gospodar Onda Krist gospodari I kroz njega gospodari nad Satanom Podložite se gospodaru ili Kristu I onda se suprostavite đavlu Vi nigdje u Novom Zavjetu Nema ni jedna uputa Da se vjernik moli nekome drugome Da ga oslobodi od džavla i njegovog utjecaja Nama je dana vlast Mi to moramo napraviti Vi se oduprite džavlu I on će pobjeći od vas Vi ne dajte prostora đavlu po Efežanima 4.27 Vi se oduprite Satone Kao e, čvrsti u vjeri Po 1. Petrovo 5.9 Kao što e, znajući da braća vaša diljem svijeta Trpe iste nevolje Mi, mi se moramo Vi izgonite zloduhe Vi polažite ruke Jer mi smo udovi njegovog tijela On ne može nego kroz nas osim u iznimnim slučajevima to se ne računa Ovo može, mi znamo svi da je moguće Iz nekog njemu poznatog nama nepoznatog razloga Da on nama da više nego mislimo i molimo po Efežanima 3.20 To znam, ali to nije pravilo Prema tome mi moramo znati Dao sam vam vlast Da stupate preko zmija i škorpiona I onda gleda, čitaj ovo I reci čekaj Ovo je istina Ja imam što je on rekao da imam Jel tako? I ovo je istina Što ću napraviti? Hoću sad se moliti nekome Ili ću napraviti ono što piše Ponašat se kao da je istina ono što piše Djelovati u skladu s riječi Što znači vjerovati Vjerovat jednako djelovat u skladu s riječi kao da je istina Ok Dadoh vam vlast da stupate preko zmija i škorpiona I preko svake neprijateljske sile Čeka, ja imam vlast da gazim preko neprijateljske sile I ništa nam neće moći nauditi Pa što ću ja napraviti sad? Pa valjda ću se ponašati kao da je to istina Ne citiram, vidite da ne citiram, nego vam čitam Ovo piše ali ne radujte se tomu 20. stih Što vam se pokoravaju desi Pa normalno on to kaže Nego se radujte što su vaša imena zapisana na nebesima Ne samo da imamo vlast Na zlim duhovima Nego i nad svakim tijelom I možete zapovjedati tijelu i tjelesnim stanjima Možete obrnuti prirodni proces u tijelu To piše Isto tako, i to ćemo čitati Luka 9.1 Kaže ovako On sazva dvanaestoricu I dade, on neko misli da je to samo za dvanaestoricu Zamislite ludosti Zamisli što bi profitirao Ako je onda bila žetva velika radnika Malo možeš misliti kakva je sad žetva A Ok I dade im moć I vlast nad svim zlim dusima i da iscijeljuju od bolesti kako imaju vlast? U moje ime Cijelo nebo Cijela zemlja I svi vrazi Se moraju pokoriti na jedno ime I to ime na našim usnama Ima moć Ako ga izgovaramo u vjeri Promijeniti okolnosti Ko što pismo jasno ukazuje Još ćemo čita Mateja 10.1 Pa ćemo preći na neke praktične primjene istog Matej 10.1 Sprečavam se, ovo ide malo sporije, ali neću citirati namjerno on pozva k svojih dvanaest učenika I dade im vlast da izgone nečiste duhove I da liječe svaku bolest i svaku nemoć je li vi iz ovog možete zaključiti sa zdravom pamete Da je njegova volja da mi liječimo svaku bolest i svaku nemoć Ili da kažemo to ti je Bog dao križ Pozivam na zdravu pamet Sasvim izvjesno Ok, onda čitamo Marka Spojit ćemo još ozdravljenje Marko 16, Kaže, ovo su znaci koji će pratiti one koji vjeruju Sad smo citirali 17. U moje ime izgonit će đavle A 18. na bolesnike će stavljati ruke i oni će ozdravljati Na moje ime I onda da vidimo To vam je dijela 16 Mislim da je 18. stih ona ropkinja Što je imala duha proricanja budućnosti Što je hodila za Pavlom I onda je vikala Ovi su ljudi sluge Boga Svevišnjega U Filipima i oni vam navješću put spasenja I činile to mnogo dana A Pavlu to dodija Ovo je praktično kako Kristov apostol Kristovo dijete reagira kad je neki zao duhu u pitanju A Pavlu to dodija Okrenu se i reče duhu Reče duhu Zapovjedam ti u ime Isusa Krista Da izađeš iz nje I iziđe u taj čas Ovo je praktična primjena Pavle se obratio duhu, a ne ovom, ovoj ženi koja je bila zavedena Jer nije naša borba protiv te žene Nego protiv onog koji nju drži zavezano. Naš rat je duhovni I naše oružje je duhovno I mi moramo sebe obskrbe za taj rat I ako mi nemamo svjesnost o tome koja je oprema I ako tu opremu ne stavimo na sebe po vjeri Naša molitva ne vrijedi ništa Naša molitva ne vrijedi ništa Molitva kršćanina je prije svega zapovjedna molitva u sile Ili molitva prisvajanja vjerom Nakon što je molio u skladu sa Božjom voljom I zna što mu pripada Što će mu ako vrijeme dozvoli I duh bude vodio naučavati po jasnim uputama Kako kaže To su dijela tri, To je krasno Stih šest vi, Točno se vidi kako to radi u praksi Znači Pavle Petar i Ivan dolaze pored hranskih vrata Mi pričamo o svakodnevnom životu Ime u svakodnevnom životu Pratite djela apostolska I vidite prvu crkvu Idealnu crkvu Da li su ikad izgovorili neko drugo ime I kome su se molili Molili su se Otcu Po Isusu Kristu U njegovom imenu I to su se molili ovako Daj nam sada govorimo Tvoju riječ u svoj smjelosti Djela 4.29 U svoj smjelosti Da navješćujemo Tvoju riječ i pruži ruku svoju Da bude ozdravljenja I znamenja i čudesa Po imenu Po imenu Po imenu svetog sluge Ili sina Tvoga Isusa Po imenu I onda se svo mjesto zatreslo I svi se napuniše duhom ispočetka početka Jer se već napunile zašli su na ulice I zaredala su se čuda Meni zdrava pamet govori Da je volja našeg Boga Oca Koji je molio kroz njih Da bude ozdravljenja znamenja i čudesa A ne da bude razboljevanja Invalida i mentalno opterećenih Jel tako? tako ili nije tako Sasvim izvjesno Pa onda treba to molit A ne onda bez veze imati u glavi ko zna, ko zna kakve razne lažne ideje i tradicije Prema tome Oni su došli i tamo je sjedio čovjek koji je bio invalid od rođenja Imali ste tu priliku drugog dana ču svjedočanstvo osobe Koja je 46 godina vjernik Nikad u životu nije čula da Isus živ Morala se po Mariji, Bogu Otcu i za Isusa Nikad se nije mola Isusu Dok nije došla do mene I onda nije ni došla do mene Sama je došla na listu Gdje ja pišem propovjede I onda je samo na onog što je pročitala u propovjedima Skužila ovo što vam govorim I onda je rekla Dobro Isuse Ako je istina što Lorenz govori o tebi Ti si živ Ti si isti Ti iscjeljuješ I molim te iscijeli mi nogu I zakoračila u vjeri i on ju iscijelio Vidjeli ste na svoje oči što se promijenilo u međuvremenu? Da li se možda promijenila Božja volja u odnosu na nju? Ne, sasvim izvjesno nego njoj došlo iz repa u glavu kako je došlo jer je čula poruku Evanđelja Kako je čula? Jer je jedno dijete Božje Ovdje ja izašlo odvažno I na sav glas reklo Isus Krist isti je Jučer, danas i za vijeke vjekova I On je gospodar nad gospodarima On je pobjedio sile tame U njemu imamo nadmoć Na svim zlim duhovima I nad svakom bolesti što je bilo na početku nije se promijenilo Jer niti je Bog Otac drugačiji po Mahalaki 3.6 i Jakoljeva 1.17 Niti Isus Krist koji je On savršen duh isto nije drugačiji Niti je prva crkva drugačija A oni su uvijek iscjeljivali sve Prema tome situacija ista I onda dođe Petar I ovaj njega gleda I Petar kaže Nema u mene srebra i zlata Ali što imam to ti dajem I onda što je to Petar ima? On kaže u ime Znači ima je ime Crkva ima ime ja nisam vidio da ovdje rekao po zagovoru Blažene, ne znam koje Ili ti ga da je izmolio tri zdrave Marije i četiri oče naša Nego on postupio po uputama iz pisma Upute iz pisma kaže, to je Ivan 14.14 14, Što god zahtijevate u moje ime, ja ću učiniti Ako nemam stvorit ću, kaže tekst Što god zahtijevate u moje ime I zamislite tu moć koju nam je dao Zamislite da nam je dao Da u njegovo ime, s vjerom u njegovo ime Možemo tražiti što god ako doista vjeruje nema Zamisli to Zamisli to pred svim bolesnima oko sebe Zamisli to pred svim ovim kriznim situacijama Jer ja o tome mislim, mene to gura ja vam moram reći ovako, otvoreno oko na oko pred Isusom Krista Ja sam sve bolji i bolji, a bit ću još bolji ja ću biti još bolji i ne stajem I to ne ovisi o vama Hoćete se vi tu biti okolo Hoće to vama sviđa, ne sviđa Samo me gledajte Prema tome, ali mene ne, ne nosi to što ćete vi misliti od mene ne gledam potrebe Potrebe I kad ti vidiš tu potrebu I kad vidiš da imaš sredstvo na raspolaganju Za riješiti tu potrebu Ili si opak ili si glup Nema drugoga Ili si opak ili glup Nema drugog Nema, nema drugog što te sprječava onda napravi to što On kaže? Ništa Znači, ono što imam, to ti dajem Što je to mi, Petre, imamo? U ime Isusa Krista iz, iz, iz Nazareta Ustani i hode I uze ga za desnicu čovjek koji nikad nije hodao Odmah se otvrdiše njegova stopala i gležnjevi I skoči te moga stajati hodati I onda čudo neviđeno podigli se židovi E, jer su znali tog čovjeka Sav narod i sav trim koji se zove Solomono Preplašen navali na njih A on, oni kažu, Petar Ovo vam nismo mi napravile Da riješimo one koji misle da su čudesa prestala Kad je Bog, e, kad su apostoli umrli Kako ima neki kratke pamete Kratke su pamete oni koji nemaju Božju pamet Jer on kaže njima Ljudi Izraelci što se čudite ovome Ili što gledate na nas ne, ne, ne, kao da smo mi svojom moću ili pobožnosti učinili da on hoda Da su oni to, pa da su umrli, to bi bilo, e, imalo bi rezona Ali s obzirom da nije to tako Nego kaže, zbog vjere u ime Isusovo U čije ime? Zbog vjere u ime Isusovo Očvrsnu ovaj koga vidite i poznajete Vjera koja je po Isusu Dade ovome cjelovito zdravlje pred svima vama Evo ja vas pozivam, prođite poslanice za crkvu, dijela apostolska i vidite da li se igdje spominje neko drugo ime. Odmah ćete znati gdje ste, jeste na pravom ili krivom putu. Jesu vam prave misli ili krive misli u glavi? Je li tako ili nije tako? Ok. Idemo dalje. Znači, Matej 7.22 Ovo je meni jedan od osobno najfantastičnijih stihova u Svetom pismu I to ćemo čitati Ali meni osobno, evo, jedan od najfantastičnijih stihova Znači, Isus kaže jasno i glasno Da onaj dan neće svaki koji ga zaziva gospode, gospode Ući u kraljevstvo Bože, Nego oni koji vrše volju njegovog oca na nebesima i onda kaže da će mu mnogi u taj dan Pazi sad pazi, ovo, ovo je fantastično, pazi sad o U onaj dan mnogi će mi reći Gospodaru, gospodaru Nismo li u Tvoje ime prorokovali Nismo li u Tvoje ime izgonili đavle Nismo li u Tvoje ime činili mnoga čudesa a on će tad izjaviti Idete, nikad vas nisam poznavao zlotvori Zamisli to da ime radi svejedno Zamisli to koja je to sila u imenu Premda njegova volja nije kako treba pred Bogom Zamislite to Ovo je meni osobno jedan na fantastični Ime radi Radilo je kod učine kako još uopće nisu bili spašeni Kako se vidi Luki 10.17, jel tako? Zamislite tu silu koju nama da Jel tako? Kad je došao Petar Enej To su dijela 9.32 do 34 i onda Eneja osam godina leže u krevetu I što mu je Petar rekao? Eneja, Isus Krist Isus Krist On je samo Isus Krist Isus Krist ovaj, Isus Krist onaj I cijela se Jopa Kad je uskrisio Košuta Sigurno Košuti nije rekao u ime Ne znam, predsjednika U ime kralja Agripe Ili u ime Heroda Ili u ime Konstantina Ne znam koji je bio car Nego je rekao Mora biti da isto rekao u ime Isusa Krista Enea ustane Isus te iscijeljuje I cijeli grad se obratio kome? Isusu Isusu Petar pun Duha Svetoga U dijelima drugo poglavlje izlijevanje Duha Svetoga prvi put Dan pedesetnice Svi u čudu što se dogodilo I Petar drži govor Onda je rekao, nemojte se čuditi Ovo je ono što je rekao prorok Jor, U posljednji dan iziću svog duha na svako tijelo Prorokovat će mladići i, djevojke i mladiće Starci će sanja sne Mladići će imati vizije I na slugi, na sluškinje iziću svog duha u posljednje dane Međutim, odmah to je znači objašnjava što se dogodilo Ali onda je držao propoved On je samo Isusu držao jer kaže Ivan 16.14 Kad dođe on Duh Sveti On će mene proslavlja Samo Isusa proslavlja Duh Božji ako vama nema drugog imena, nemoguće Kad dođe On, Duh Sveti On će mene proslavlja Mene, samo jedno ime Je na svakim imenom Nema tu druge jednadžbe Nije se promijenilo stanje stvari Ista je jednadžba Nema druge Jel me pratite gdje smo? Znači, mi u Isusu Kristu Imamo nadmoć nad silama tame Imamo nadmoć nad tijelom to znači nad stanjima tijela Jel tako ili nije tako? Sasvim izvjesno Ali ne samo to Nego nam je dao fantastične molitve I to, te molitve uključuju što god S tim ćemo završiti Ali pazi ti to Ima deset obećanja Mi, ćemo samo ove koji su Koje su ovi Koje su sa imenom Pazi što piše u Ivanu 14.13 Ja vas pozivam na to da razumijete što On govori Jer se On ovdje šali Jer On nama daje ček sa potpisom Bez ikakve cifre Pazi, ovdje kaže dva puta Znači, djetetu Božjemu Je dano što god I povlastica molitve Zamisli koliko možeš napraviti Ali samo u jedno ime Pazi Ivan 14, 13, 14 sve što onda zamolite u moje ime U moje ime Pričamo o svjesnosti djeteta Božjega Kaže meni jedna moja draga prijateljica Ja nju zovem Biskup Kutinski jer vodi zajednicu Kutine Kaže, evo me upravo sam bila šest sati sam čitala objave Sveto pismo i tvoje propovjede I meni je mozak potpuno ispran Ja mogu samo govoriti jedno Isus, Isus, Isus Ja se mislim da kad bi svi tako malo isprali mozak Mislim ispran od nečistoće i gluposti To hoću reći Pazi ovo Sve što onda zamolite a mislim, je li Isus priča gluposte Ili on se opio Je li ovo u knjizi Boga živoga Je li ovo obećanje Je li ovo obećanje Je li kaže treći stavak On je vjeran i ispuni svako svoje obećanje Da li je ovo obećanje nije kao čovjek da bi rekao pa rekao Što on obeća ispuni brojevi 23 i tako? Sara je začela rodila smješka Jer je smatrala vjernim onoga koji obeća Jel' tako? Hebrejima 11.11 11. Ok Dakle Je li ovo Isus govori Ili vječni Bog Otac Koji nikad ne laže Vječni Bog Otac Jer je sam Isus rekao Ja ne govorim svoje riječi Prema tome ovo je Amen Sva čast njegovog imena stoji za svakog njegovog obećanja Psalam 138.3 Svaka njegova riječ je potkrepljena sa njim samim Isus je jamac svake riječi sa njegovom žrtvom po Hebrema 7.22 Znači nema greške Što On kaže, što kaže Sve što onda zamolite u moje ime učinit ću Zašto ćeš to učiniti? Da se proslavi Otac u Sinu naš puno njih misli da je Otac negdje tamo Onda to puno promašuju kršćanstvo Otac je u Sinu za nas U svoj punini ovdje tjelesna Prema tome molimo se ocu u Sinu Zato kaže tko vidi mene vidi Oca I zato ga Izaja zove Bog silni Otac vječni Jel me pratite? To vam je kršćanstvo Jer i druge vjere imaju Boga negdje tamo Da, da, jedan je Bog sasvim izvjesno On je negdje tamo, sasvim izvjesno jest Jer ispunjava sve u u njemu živimo, krećemo se i mićemo Ali On je za mene Otac On je za mene u dnevnom boravku On je za mene vidljivo, opipljiv I mogu ga zagrliti u Kristu Isusu i to je nadmoć koju ima ova vjera i ova ispovjed, to jest ova, ova nije religija, nego ovaj način života nad svim drugim da se proslavi Otac u Sinu Jer Otac je Duh Ok, i onda ponavlja 14. Ako me za što zamolite U moje ime pravilno je zahtijevate Prvo je molitva, 14. stih nije, zamol, nije molitva nego zahtjev jer Petar kad je došao pred njega nije rekao Oče, molim te u Isusu i po njegovom imenu Nego je rekao u ime Isusa Krista na ustani hoda Tako, nije molitva nego zahtjev to, je, to trebate uočiti u razliku To je zapovjedna molitva Ok Ako i Pavle nije rekao Oče, molim te, izbaci onog zloduha Nego rekao ime Isusa Krista Izađe Ok Ako me, za što, ako me što zaištete u moje ime Ja ću to učiniti A grč, grčki tekst kaže Ako nemam ću stvoriti Onda idemo Ivan 15 i 16 Pazi sad ovo i ne izabraste vi mene Nego ja izabrah vas I postavih vas da idete I rod donosite I da vaš rod ostane Govori o molitvenom rodu Jer je o molitvi ovdje riječ Počevši od Ivana 15.7 Ako ostanete u meni moje, moje riječi ostane u vama Tražite što god hoćete Vi što god hoćete I bit će vam i pazi sad ovo I da vam Otac dadne što god ga zamolite u moje ime A mislim, to ti ko da ti da karticu i možeš ući i kupiš što god hoćeš. Onda idemo Ivan 16, 23 i 24. Tu je udarno. Pazi sad ovo. Kaže ovako Isus, u onaj dan nećete me pitati ni zašto Zaista, zaista kažem vam Ako što ili bilo što Zamolite Oca u moje ime će vam Nema drugog imena Znači, novozavjetna molitva Crkve Božje Jest Bogu Otcu U Kristo I po njegovom presvetom imenu Jer dio je Otac? Pa u Kristo A nije nigdje drugdje I to znate koliko on u Kristo Sad ću vam reći U svoj punine Ne tri četvrt Ne onako polovinkica Ne s vremena na vrijeme frta Nego u svoj punine Kužite? Kužite tu ljepotu Da možeš oca gledati u Isusu Da ga možeš zagrliti To vam je jedini Bog Otac kojeg ćete ikad vidjeti I vi sve druge vjere Pazi sad ovo Do sad niste molili ništa u moje ime Molite i primit ćete da vaša radost bude potpuna Hvala Ti, Oče, na tvoje riječi, na svemu ovome što si nam objavio Na svemu što si nam preskrbio u Kristu Isusu i svog milosrđa i prekrasne velike milosti Samo po njegovoj zasluzi, po njegovoj krvi I mi Ti otvaramo srce širom Da ove istine puste veličanstveni plod, sjeme Da daju cijelo stablo Da ne samo da mi imamo plodove, nego i svi ljudi oko nas U ime Isusa Krista, Amen, Amen.